บุ๊กทูสิบแปดแอชนการทำความสะอาดบ้านนเกอร์ริงวันนี้เป็นวันเสาร์ I dag อร์ e t l ø r d a วันนี้เรามีเวลา I dag har vi tid. วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ I dag gør vi rent i lejligheden. ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ Jeg gør rent i badeværelset. ภรรยาของผมกำลังล้างรถ Min mand vasker bilen. เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน Børnene pusser cyklerne. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ Bestemor vander blomsterne. เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Børnene rydder op i børneværelset. ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Min mand rydder op på sit skrivebord. ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า Jeg putter vasketøjet i vaskemaskinen. ผมกำลังตากผ้า Jeg hænger vasketøjet op. ผมกำลังรีดผ้า Jeg stryger vasketøjet. หน้าต่างสกปรก Vinduerne er snavsede. พื้นห้องสกปรก Gulvet er snavset. จานชามสกปรก Serviset er beskidt. ใครเช็ดหน้าต่าง Hvem pusser vinduerne? ใครดูดฝุ่น Hvem støvsuger? ใครล้างจาน Hvem vasker op?